auscultu cae ripetu. Porzio tridec unu. La medicinistoi consilas resigni pricia consumo de alcoholagioi. Sed vino en havas tre sanain substanzoin. Do iom da vino accelas la sanon post plurai oscedoi li fine levigis. Li frotis oculoin por vidi pli bone. Matene necessas purigi la dentoin. Mi usas por tio la dento prosilon. El cesto li premis la tagan gazeton. Cai ella friduio li prenis buteron por seque prepari la cafon cun lacto. El crano li cerpis la aquon por caffo. Cai tiam enxaltis la caffo machinon. Nun iom post iom sentigis odoro. De caffo filtrita cun gusto alloga succero en cafo ne estas necessa. Sufficias ja lacto por doni la guston. Li povis nun smiri mielon sur panon. Dum tiu ci en norda Austrio, inundoi detruis fervoian linion necessis riparoi e costoi enormai. La trainoi besonis pli longan veturon. Por ili funcciis alia relvoio. La granda riparo nun estas finita. La trainoi de nove normale veturas citio ebligas rapidan voyagion. Ni povas comforte atingi Vienon, cae giui la urbon nun circau Christnasco. Mi ciam tre shatas visiti la urbon. Gi havas tre charman, agrablan etoson, musico trafluas la placoin cae stratoin, cae spizai odoroi trasvebas aeron. Gi estas vidinda, cae tre visitinda, dum ciui sezonoi, malvarmai au varmai. Vi povas malcovri la flaron tutiare. Vieno nun estas tre cosmopolita. Dum nocte traficas electrai taxioi. Post vintra solstizo jam sequas Christnasco. Gi estas la festo de pazzo por ciui. Ni portu la pazzon profunde en coro la imperiestro ordonis nombradon de siai popoloi por levi impostoin, cae ciu trafito nun devis tre baldau visiti la locon de sia nascigio. Si estis graveda en naua monato, iam al proximigis la tago de nasco, si estis tre iuna, sed forta virino. La patro iam estis suffice mal iuna. Li zorgis tre varme por sia et zino. La knabo nascigis mes nocte en stalo. Gasteio ja estis fermita por ili la pestoi en stalo provisis la varmon. Pastistoi cun schafoi trannoctis sur campo. Angeloi gioi cantis post nasco de bebo. Cae stelo aperis sur vintra cielo. Alvenis sagiuloi cun belai donatsoi la stelo al ili heligis la voion. Ni estu dankemai pro tiu messaggio. La pazon besonas la tutta homaro. La amo cristnasca nin gvidu al celo. Non devas finigi militai pataloi. Ni volas samraite cun vivi, cun ciui.